Unang Hari, Kabanata 18 Pagkalipas ng ilang panahon, ng ikatlong taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ang taggutom sa Samaria kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang sandaan sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tiglilimampu ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, tayo na. Galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, Kayo nga ba yan, mahal na propetang Elias? Ako nga, sagot naman ito. Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako. Ganito naman ang sagot ni Obadias. Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayoy, pinapapunta ninyo ko sa kanya para sabihing narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis, upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may sandaang propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tigli limampu bawat pangkat, at dinalahan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapapunta ninyo ko kay Ahab upang sabihing narito kayo? Tiyak, napapatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, Saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinapasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, Ikaw nga ba yan? Ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahe ni Baal. Ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang apat na raan at limampung propeta ni Baal at apat na raang propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh samantalang may apat na raan at limampu ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng dalawang toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, at tatawagin ko naman si Yahweh ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos, at sumagot ang bayan. Sang-ayon kami! Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay, hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, Lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin! At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng labindalawang bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng dalawang baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng apat na bangang tubig, at ibuhos sa handog at sa kahoy Ganoon nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias. At binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. Tatlong beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw. Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos! Iniutos ni Elias, Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elias kay Ahab, Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang Si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, Umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman. Wika ng utusan. Pitong beses mo pang gawin ang sinabi ko. Utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap, kasinlaki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya ay hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel.